บุ๊กทูเก้าสิบแปดอัฐานเวอันเวสันธานซ้อนสันธานดู ह र े समुच्चय ดो ध क अ व ย य य दोहरे स म จ च ् च य बोधक अ ย्การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป यात्रा अच्छी रही लेकिन बहुत थकाने वाली यात्रा अच्छी रही लेकिन बहुत थकाने वाली รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป ट्रेन समय पर थी लेकिन एकदम भरी हुई थी ट्रेन समय पर थी लेकिन एकदम भरी हुई थी โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป โฮเทลอารามดายกท่าเล็กินบหุตแพงกาโฮเทลอารามดายกท่าเล็กินบหุตแพงาเขานั่งรถเมย์หรือไม่ก็นั่งรถไฟวะยาโตบัสเลกายาเทรนวะยาโตบัสเลกา ยาเทรนเขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้าวะย่าตัวอาจชามอายกายาคัลสุบะวะย่าตัวอาจชามอายกายาคัลสุบะเขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรมว वह या तो า म ा र े स ाท ठ ह र े ग า

และในลอนดอน वह माद्रिद और लंदन दोनों में रही है वह माद्रिद और लंदन दोनों में रही है उसे स्पेन और इंग्लैंड दोनों ही मालूम है उसे स्पेन और इंग्लैंड दोनों ही मालूम है ขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยว่าเควลมูร์ขีนั่นอัลซีบีเหรว่าเควลมูร์ขีนั่นอัลซีบีเหรเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วยว่าเควลสุนดรหีนี่่บุรธิมานบีเหรว่าเควลสุนดาร์หีนี่่บุรธิมานบีเหร เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยว่าเควลเยอรมันฮีนะฮีฟรังช์บีบอลตีเฮว่าเควลเยอรมันฮีนะฮีฟรังช์บีบอลตีเฮผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์นั่นไม่เปียโนบ้าจ้าสักตาหูนักกีตาร์ न मैं पियानो बजा सकती हूँ न गिटार ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอชและแซมบ้า न मैं वॉल्स नाच सकता हूँ न सांबा न मैं वॉल्स नाच सकती हूँ न सांबा ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ न मुझे ओपेरा अच्छा लगता है और न ही बैले न मुझे ओपेरा अच्छा लगता है और न ही बैले ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น तुम जितना जल्दी काम करोगे उतना ही तुम जल्दी पूरा कर सकोगे तुम जितना जल्दी काम करोगे उतना ही तुम जल्दी पूरा कर सकोगे ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นทุ่มจิตนาจัลดีอาโอเกอุตนาฮีทุ่มจัลดีจ้าสักโอเกทุ่มจิตนาจัลดีอาโอเกอุตนาฮีทุ่มจัลดีจ้าสักโอเกคนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียดคานขึ้นเท่านั้นคุยจิตนาอุมร์เมบัตตาเฮ उतना ही वो आराम प्रेमी हो जाता है कोई जितना उम्र में बढ़ता है उतना ही वह आराम प्रेमी हो जाता है